postu murrizketa initz izan dira, gero eta gehiago izanen dira, eh, hori erretan dute, eta gure lan baldintzak txartzen ari dira, Ogoita ikasle dugu bai gelan se askan ere bai, naiz eta borrokak beti segitzen ditugun eh, baldintza obeen atxikitzeko eta ikaslen biziki bizik da, familian dako, denen dako azkenean. Eh? Zanta eskuntza enetako eh, gizartean sustraia da eta hor ikusten da politikoki eh, ez dira bat ere aien lentasuna, hein, eh, gomer da eta nik dolutzen dut. Biziki tristen niz. Eh, egin e, egitea klase uh, berroita marri kaslekin aintzinean edo eun ikaslekin aintzinean, eh, badira, badira orain bideoa uh, kolako osak, baina nene ustez ikasleen zat ez da, ez da on. Uh, dute lortuko dugula egiten ikasle gehiago lekin, baina ez dute inber Titzen finalki uh, eh, belaunaldi berrietan. Gure kezkada ere hor erreforma, bakizu, eh, lizoaren erreforma. Ez dakigu deus kajik hor eh, hori buruz, eta beraz, uh, ari gira biskat goitatzen uh, zer diren, diren beraz erabakiak.